الحمد لله رب العالمين لا عدوان إلا على الظالمين وصلوا وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عليكم صلى الله عليه وسلم leo الله Allah كتب kituwezesha tutaendeleza darsa yetu ya hadithi tukafiki tumefikia hadithi ya 12 leo tunaanza hadithi ya 12 hadithi iliyopokelewa na Abu Huraira radhiyallahu Allah zimfikie radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min من islam سلام المرء تركه ما لا يعنيه أبو هريرة رضي الله nipokei hadith anasema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam min husni islam almar'i tarkuhu ma la ya'ni yani uzuri wa uislamu wa uislamu wa mtu ni yeye kuachana na yale yale vitu ambazo hazimuhusu hazimshughulishi min husni islam almar'i tarkuhu ma la ya'ni yeye kuachana na yale yale vitu ambazo hazimuhusu si shughuli yake kutoingilia yale vitu ambavyo vitu ambayo sio ya shughuli yake ni inaonyesha uislamu wake ni nzuri maana alhadith أن المسلم يترك ما لا يهمه في أمر الدين والدنيا muislamu anafaa kuachana na yale vitu ambazo hazimuhusu katika iwe ni jambo la dunia ama jambo la akhira ambaye ambaye ni jambo la dini fil aqwali wal a'mal iwe ni vitendo iwe ni maneno katika uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha tusiingilie vitu ambazo hazituhusu iwe ni mambo ya dunia ama iwe ni mambo ya akhira قال ابن رجب ومعنى الحديث أن من حسن إسلامه تركه ما لا يعنيه من قول أو فعل واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال يعني ابن رجب vile vile anabainisha tu anasema yani inaonyesha uzuri wa Uislamu wa mtu ukamilifu wa Uislamu wa mtu yeye kuachana na yale vitu ambazo hazimuhusu si katika shughuli yake tunafaidika hadithi katika hii hadithi fawaid miongoni mwa hizo faida tarku ma la yaanihi fi umuri dunya wal din faida ya kwanza ni muislamu aachane na yale yale vitu ambazo hazimuhusu katika dini na katika dunia alishtighalu linsani bima yaanihi fi umuri dinihi wa dunia achane na yale azimusu muislamu hashughulike na yale yale vitu ambazo zinamuhusu mambo ya dunia na mambo ya akhira ana taraka ma la yaanihi rahatun linafsi wa hifdhun liwaqtihi wa salamat irdi mtu kuachana na vitu ambazo hazimuhusu inampelekea mtu apate raha ya moyo rahatu linafsi wa hifdhu vile vile anahifadhi wakati wake kuliko kushughulisha na vitu ambazo hazimuhusu hata faidika nayo basi anafaa kushughulika na yale vitu ambazo zinamuhusu ili ahifadhi hiyo wakati wake kwa sababu wakati ndio umri wa binadamu tafautu nasi vile islam faida zingine ambazo tunapata katika hii hadith ni muislamu waislamu wanatofautiana katika uislamu Islamu iko na darajati. Waislamu wanatofautiana katika hizo daraja. Kuna mwenye anashughulika na mambo ya dini peke yake na mambo ya ambaye hazimuhusu utamwona ndani yake, na kuna mwenye anashughulika na hizo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ametubainishia hivyo. Na hadithi ya 13 ni hadith Abi Hamza Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alayhi wasallam anin Nabii sallallahu alayhi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi hii hadithi imepokelewa na Anas bin Malik mfanyikazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Anas alikuwa ni miongoni mwa sahaba ambazo walikuwa wakifanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam khidma anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yu'minu ahadukum haamini mmoja wenu hii inamaanisha kwamba si hamamini Allah subhanahu wa ta'ala bali haikui kamili imani ya moja wenu hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi baka ampende ndugu yake muislamu yale ambaye anapendea nafsi yake tume sallallahu alaihi wasallam anasema muislamu hata kuwa na imani kamili mpaka awe anampendea ndugu yake muislamu yale ambaye anapendea nafsi yake kwa maana tume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine pia anasema hadith imepokelewa na Anas vile vile anna almu'mina yani muislamu akitaka aepushwe na moto wa jahannam aingizwe peponi basi asiingilie yani faltatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yani yule ambaye anapenda Allah subhanahu wa ta'ala amyepushe na moto wa jahannam anaamuingize peponi faltatihi maniyatu basi umauti imkujie wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir hali yakuwa anamwamini Allah na siku ya kiyama waliyati waliyati nasa alladhi yuhibbu an yuta ilayhi yani amfanyie mtu yale ambaye anapenda yeye pia afanyiwe miongoni mwa ambazo tunapata katika hii hadith pia anahu an yuhibba almuslimu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa yakraha ma yakrahu li nafsihi, yani inapaswa muislamu ampendee ndugu yake muislamu yale ambaye anapendea nafsi yake, na amchukie muislamu mwenzake yale ambaye anachukia isimfikie yeye. Unamwona muislamu mwenzako kuna shida inaenda, inaenda kumfikia na wewe uko na uwezo wa kukataza kukataza asipatwe na hiyo shida, basi unafaa kufanya yani kama iko katika hii hadithi kumpendee hiyo shida isimfikie kwa sababu hata wewe upendi ufikiwe na shida kama hiyo faida nyingine ataragibu fi dhalik yani kuhimiza katika jambo hilo anal mu'minina yatafawatuna fil iman vile vile waislamu wanatafautiana katika iman na mwenye imani yake inakuwa juu na mwenye imani yake inakuwa dhaifu vile vile na hadithi inatukataza na hasad hii na hadithi hii hadithi na hadithi iliyopita tunafaidika ndani yake yani eh, hasad eh, tusi tusisifike na sifa ambayo ni hasad kwa sababu hasid huwa mara nyingi anapenda neema imondokee mwenzake hapendi na mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia tumpendee muislamu mwenzetu yale ambayo tunajipendea nafsi yetu nahika an anatamanna zawalahu yani kando na tutamani hii neema imondokee bali tunapenda ile ile neema ambaye tunapenda itufikie tumpendee muislamu mwenzetu pia neema imfikie yale ambaye tunachukia isitufikie tupendee muislamu mwingine pia hiyo hiyo kitu ambaye tunachukia isitufikie isimfikie na kama tuko na uwezo tusaidie tusimfikie isimfikie hiyo shida kama hiyo tutatosheka na hizi hadithi mbili inshallah subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaykum